Astizkenoz, esperientzia bat. Dr. Fox Efektia. Egunko esperientzian ikusiko dugu, mesu bat iganazi nahi delaik formak hanitxese importantzia habo badiala funtsa beno. Eta efektu hunek esplikatzen ahaldeiku aldibidezentako Macron hainbeste boskatuik izan den igan urtian. Mira, beratzen eta hiuntan hogeita hamarian urtean jamanik izan da psikologia estudio hau, eta interesatzen da jakasle eta ikasleen arteko harremanetan. Behelbuia delaik jakastia hebaluazioa pertsonalitateaekin korrelazio habo diala kurtsuaen funtsa beno. Horrentako esperientzia hau eginik izan da. Aktore batei galtegiten zaio ezagutzen ez dian gai batetaz mintzaldi baten emaitia. John Ewer, Donald Na Naftulin eta Frank Donnellie, eh, psikologoek di hau jaman, ilinua hegoaldeko bedezien universitatian. Publiko baten aintzinean, Dr. Myron Fox aurkestuik zaie, gizonaen, porta, portaeran uh, matematiken aplikazioan aditioa bezala, edo goi mailako pentsarai bat bezala, eta ondotik bateko mintzaldia emaiten du gehi ONRD-ko uh, ONRD-iz galtuei arrapostu emaiten du. Mintzaldia higualdiz emanen du aktoreak, hama hamabos pertsonen uh, aintzinin ota, pertsona hoietan ikasle, psikologo, psikiatra, eta jakasle desberdinak basieraik. Mintzaldian ondotik, galtegiten zaie, min behatu diener, Dr. Foxaen ebaluatzia. Hoek izigari positiboki ebaluatzen dira. Ez du ni ikusi mintzaldia gogoz ikasitakua zela aktore batek emanik. Naizeta ez balio, edo, ez zian argumentu bakar bate, edo eh, balio eh, argumentu bakar bate, ez dian jabili be mintzaldian, hit zientifiko hanitz josik behitzen testua unartuik edo untsa ebaluatuik izan da. Eran behar da, eh, gogoz ikasizian testuan hizkuntz doblia, neologismoa eta kontraesanak dutien afirmazioaz beteik zela. Ben aktoreak portaera gozo bat eta energiko bat izanki ez du nihuek hau ikusi hau dela umorea jabiten zian komentario absurduen igan azteko. Aizago dena. Testua horohola emaiten marimba zen behazale eh, er, eh, eta jakurrazten marimba zen ezien untsa ebaluatuko. Hori jakusten daik uhusutan erraiteko manea eta mesien jamailia uh, manea eta mesien jamailia dela epaituk ez izeta funtsa. Ordin hortaiko harte txekitzen ahal duguna da. Mesu bat iganaz inahi duzielaik formak funtsa beno importantzia habo badu untsa oharte txeki. Hoi eskerre, kumprenitzen ahalda izago, makroen haitaketa adibidez igan urtin, bediskurtsuetan funts handik ez parin bazen, formai betia ni maleko kasia egiten zian. Eta kasu handik egin gabe bediskurtsu bat zuten balin banin badusie, beti uste ukanen duzie arrazo diala. Hortaz babesteko jadanik konsiente izan behargia, bena e haolkatzen da argumentu faltsien ezagutzen egitia argument falazio izeneko bideo batekin adibidez d'hygiène mentale ek deitu arguments fallacieux, et zertensi argument la eta eusi halako zerrenda bat. Eta hala ordin gue eginko hein, Et à gue egunko efektiak Dr. Fox du gunin. Astizkenoz esperientzia bat.